Pradžios knyga 34 skyrius Kartą Lėjos duktė Dina išėjo pasižiūrėti tos šalies dukterų. Šalies kunigaikščio Hivo Hamoro sūnus Sichemas ją pamatęs, nutvėrė ir išprievartavo. Jo siela prisirišo prie Jokūbo dukters Dinos. Jis pamilo mergaitę ir meiliai kalbėjo su ją. Sichemas prašė savo tėvo Hamoro, leisk man vesti šią mergaitę. Jokūbas sužinojo, kad Sichemas išprievartavo jo dukterį Diną. Kadangi jo sūnus buvo prie gyvulių laukuose, Jokūbas tylėjo, kol jie pareis. Sichemo tėvas Hamoras atėjo pas Jokūbą, norėdamas su juo pasikalbėti. Jokūbo sūnus, tai išgirdę, parėjo iš laukų. Jie įsižeidė ir labai supyko, nes Sichemas padarė gėdą Izraeliui, gulėdamas su Jokūbo dukterimi, nors nederėjo taip daryti. Hamoras kalbėjosi su jais Mano sunaus, Sichemo siela, ilgis jūsų dukters. Prašau, leiskite mano sūnui ją vesti. Susigiminiuokime, duokite mums savo dukteris, o mūsų dukteris veskite. Gyvenkite pas mus, kraštas jums yra atviras. Pasilikite ir laisvai jame gyvenkite ir įsigykite čia nuosavybės. Ir Sichemas kalbėjo Dinos tėvui ir broliams. O, kad raščiau malonę jūsų akise. Ko tik iš manęs paprašysite, duosiu. Prašykite paties didžiausio kraičio ir dovanos. Aš viską duosiu, ko paprašysite. Tik leiskite man vesti mergaitę. Jokūbo sūnus klastingai kalbėjo su Sichemu ir jo tėvu Hamoru, nes Sichemas buvo išprievartavęs jų seserį Diną. Jie sakė jiems, mes negalime to padaryti, išleisti savo seserį už vyro, kuris yra nepipjausitas, nes tai būtų mums negarbė ir gėda sutiksime su jumis tik su sąlyga. Jei jūs tapsite kaip mes ir kiekvienas vyras tarp jūsų bus apipjaustytas. Tada mes leisime jums vesti savo dukteris ir vesime jūsų. Liksime pas jūs gyventi ir tapsime viena tauta. Bet jei mūsų nepaklausysite ir neapsipjaustysite, pasimsime savo dukterį ir išeisime. Jų žodžiai patiko Hamorui ir jo sūnui Sichemui. Jaunuolis nedelsė įvykdyti pasiūlymo, nes jis buvo įsimylėjęs Jokūbo dukterį, o jis buvo žymiausias savo tėvo namuose. Hamoras ir jo sūnus Sichemas atėjo prie miesto vartų ir kalbėjo savo miesto vyrams. Šitie žmonės yra tikingi mūsų atžvilgiu. Jie te lieka gyventi ir laisvai verstis mūsų krašte. Kraštas juk platus. Jų dukteris vesime, o savo dukteris leisime tekėti už jų. Tie žmonės sutinka gyventi pas mus ir tapti viena tauta tik su šita sąlyga. Jei kiekvienas mūsų vyras apsipjaustis, kaip jie yra apipjausyti, jų galvijai, jų manta ir visi gyvuliai priklausys mums. Sutikime su jais ir jie liks pas mus gyventi. Visi miesto vyrai paklausė Hamoro ir jo sunaus Sichemo ir buvo apipjaustyti. Trečią dieną, kai jiems labai skaudėjo, du Jokūbo sūnus, Simeonas ir Levis, Dinos broliai, pasiemė savo kardus ir drąsiai atėjo į miestą ir žudė visus vyrus. Jie taip pat nužudė Hamorą ir jo sūnų Sichemą. Paėmė Diną iš Sichemo namų ir išėjo. Jokūbo sūnus atėjo prie nužudytojų ir apiplėšė miestą, keršydami už sesers išniekinimą. Pasiemė juo vis, galvijus, asilus ir visą, kas buvo mieste ir laukuose. Pagrobė visą jų turtą, vaikus ir žmonas, išsivedė į nelaisvę ir išplėšė viską, kas buvo namuose. Jokūbas tarė Simeonui ir Leviai. Jūs pridarėte man bėdos, padarydami mane nekenčiamą tarp šio šalies gyventojų, tarp kananiečių ir perizų. Mūsų labai mažai. Jie susirinks prieš mane ir nužudys mane. Taip, aš ir mano namai bus sunaikinti. Sūnus atsakė, argi jam buvo leista pasielgti su mūsų seserimi, kaip su paleistuve